Dialogue 2. Διάλογος. Διανυκτερεύον φαρμακείο. Dialogue 2. Chemist shops in Greece and Cyprus display the word. Φαρμακείο. In addition, pharmacies in Cyprus display the sign of a green cross with a snake entwined around it. In Greece, the sign is a green cross. The woman involved in the following short dialogue is looking for a pharmacy open after closing time, and she first asks a passerby to direct to one that is open late. Με συγχωρείτε, μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω ένα φαρμακείο ανοιχτό. Είστε τυχεροί. Το φαρμακείο στη γωνία διανυκτερεύει απόψε. Περάστε απέναντι και είναι στα δεξιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λεπτά αργότερα. Στο φαρμακείο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπορώ να σας βοηθήσω. Ελπίζω να μπορείτε. Ο άντρα μου έμεινε στον ήλιο πολλή ώρα σήμερα το πρωί και κάηκε. Μήπως έχετε τίποτα για εγκάβματα και για τον πονοκέφαλο. Ναι, θα σας δώσω μια λυφή για τα εγκάβματα και νομίζω ότι οι ασπιρίνες θα βοηθήσουν για τον πονοκέφαλο. Έχετε τίποτα και για τον ήλιο. Βεβαίως, να πάρετε και ένα αντιηλιακό έχουμε και λάδια και γαλακτώματα με βαθμούς προστασίας από 2 έως 20. Βοηθούν να μαυρίσετε και σας προστατεύουν από τον ήλιο. Μερικά είναι επίσης και αδιάβροχα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ακόμη και όταν κολυμπάτε. Κοιτάξτε και διαλέξτε αυτό που σας κάνει.